o'ninchi bob shu ishlardan keyin hazrati ayso shogirdlardan yana 72-ni tanlab o'zi bormoqchi bo'lgan shahar yizlarga ikki ikkidan avatdi ular yo'lga chiqishdan burun hazrati ayso mundoq dedi qutqizilishga intildiganlar mo'l hosildak ko'p biroq hosulni elish uchun ishlaydiganlar oz ekan hosilning egisi bo'lgan xudodan ko'proq ishchi avatib g'usulni yig'ivilishni tilanglar hamdi yo'lga chiqinglar man sizlarni qo'zlarni bo'rlarni orasiga avatgandek avatiman hamyon xo'jun va oyoqmu omonglar yo'lda kishilar bilan ko'rishganda paranglashishqimu to'xtamanglar qaysi uyga kirsanglar oldi bilan oilanglarga xudodin omonlik tilayman danglar u uyda xudodan keldigan omonlikni so'yguchi bo'lsa tilagan omonlig'inglar uningga mansub bo'ladi agar bo'lmasa tilagan omonlig'inglar o'zinglarga yonidi u uydan bu uyga yo'tkilib yurmanglar balki tushgan uyda turinglar va uydagilarning baginini yanglar chunki xizmatkor kimga xizmat qilsa shuningdin ish haqqi elishga haqliq biror sharga bog'ninglar da birsi sizlarni qarshi elib oldinglarga nima qo'ysa shuni yanglar u shahardagi kasallarni saqaytinglar va u yerdagi kishilarga xudoning podsholig'i sizlarga namoyon bo'lish oldida turdi danglar biroq biror shaharga bog'ininglarda u yerdagi kishilar sizlarni qarshi olmasa ko'pchilik oldida xudodan keldigan jazoga o'ziringlarning javobgar bo'ldig'inglarni bildirishi uchun biz shahringlarning oyig'imizga qo'ngan to'pisinimi qiqib tushirayotimiz deb ogohlantiringlar va ularga bilishinglar kerakki xudoning podsholig'i sizlarga rostili namoyon bo'lgan edi danglar bilib qo'yinglarki u shahardiklarning qiyomat kuni tatadigan jazosi sodom shahridagi razil kishilarning tatadigan jazosidanmi eg'ir bo'ladi holinglarga voy ey qorazinliqlar holinglarga voy ey baysadolliqlar sizlar uchun yaratgan mo'jizalarimni tir va sidon degan yatlo shaharlarida yaratgan bo'lsam u yerlardagi xalq burulla məyuslangan holda matogi yugunib, kulgi milinib, gunohlarga tovba qilgan bo'ladi. Qiyomat kuni Xudoning sizlarga berdigan jazosi Tir va Sidondikilarnikidanmi eg'ir bo'ladi. Ey kaparnaumliqlar, osmonga chiqmoqchimidinglar? Aksicha dozoqqa tashlanasizlar. Hazrati Ayso shogirdlarga yana kimdi kim sizlarning so'zinglarga kirsa mening so'zimga kirgan bo'ladi kimdi kim sizlarni rad qilsa menimu rad qilgan bo'ladi meni rad qilganlar meni avat uchunimu rad qilgan bo'ladi dedi heliqi yetmish ikki shogird xushol xo'ram oldi qaytib kelib ey rabbimiz biz sizning nomingizdan buyruq qilgan edik hatto jinlarmi bizga bo'ysunib chiqib ketishdi deb ma'lum qildi hazrati iso ularga shundoq shaytonning osmondan chaqmoqdek tez tushganligini ko'rdim quloq selinglar men sizlarga yilon chayondek shaytonni oyoq ostinglarda yonchib tashlay oladigan uning borliq kuch qudratini bechib tushadigan huquq berdim sizlarga hech qandoq narsa ziyon yetkazolmaydi lekin sizlar jilloni bo'ysunganligi bilanla xushol bo'lib ketmanglar balki xudoning nominglarni arishdiki hayotliq daftariga putishi bilan xushol bo'linglar dedi bu chog'da hazrati ayso muqaddas ruhning ta'siri bilan xursandlikka cho'mgan holda bundoq dedi Bütün alemnin egisi bo'lgan hey ota sen bu haqiqatlarni o'zini akıllı, bilimlik chog'laydigan kishilardan yoşurup, kichik balıladek, sebi kishilarga aşkarlıganlığın uchun sana metiler o'qiyman shundoq ota senin o'z hayışın ana shu edi Hazreti İsa etraptakilerge, otam hammani manga ato qildi mening kimligimni otamdan boshqa hech kim bilmaydi otamning kimligini men va men o'zim oshkorlashni xohlaydigan kishilardan boshqa hech kim bilmaydi dedi ondin hazrati ayso shogirdlariga qarab ostig'ina ko'rgan ishlarni ko'raliganliginglar uchun naqadar baxtlisizlar bilib qo'yinglarki burunqi nurg'un payg'ambarlar va podsholar sizlar ko'rgan va anglaganlarni ko'rishni va anglashni orzu qilgan bo'lsimu murodiga yetolmidi dedi tavrot ustozlaridan biri hazrati aysoni sinamoqchi bo'lib ustoz man qandoq qilsam mangulik hayotga erishalayman deb so'radi тәурат қанунында немі дейілген? Бұны өзіңіз қандақ түшендірсіз? деп сөрді әзірді әйса. Елгі кіші мұндақ жауап бәді. Пәрвардігарың болған құдағыны, бүтін қалбың, бүтін женің, бүтін күчің, вә бүтін зехнің білен сөйгін. Бұныңдың қаса, қошнаңыны, өзіңі сөйгендек сөй. Тоғыры жауап бәдіңіз. Мана, shunda qilsiniz mangu yashaysiz dedi hazrati ayso uningga u kishi o'zining savol so'rashining yo'lliq ekanligini bildirish uchun hazrati aysodan tushuntirish talab qilib mening suyishga tegishlik qo'shnilarim kimlar deb so'radi hazrati ayso mundoq dedi bir odam yerusalimdan irig'i sharga kelib yetib yo'lda qaroqchiga uchrab qopti qaroqchilar uning kiyim kechaklarini soldirib yelib uni urib chol o'lik qilib tashlab ketibdi uzun o'tmay bir yahudiy ruhoniy shu yo'ldan kelib yetib helqi odamni ko'rib pisan qilmay yo'lning u cheti bilan mingib o'tib ketibdi shuningdek markaziy ibodatxonada ishlaydigan loviy qabilasidan bo'lgan bir xizmatchimi bu yerga kelganda u bechora odamni ko'rib kori bo'lmay yo'lning u cheti bilan minib o'tib ketibdi lekin yahudiylar yomon ko'radigan samoriydin kelgan bir kopir bu yerdan o'tib ketib yetib uni ko'ribla ich og'ritibdi va oldiga berib yog' va sharob bilan jaroitini yuyib tengib qo'yibdi ondin uni o'z eshigiga mindirib bir saroyga elib berib u yerda holidan xabar opdi atsi saroyvanga ikki kumush tangi berib uningga qarab qo'ying otiq chiqimi bor bo'lsa qaytishimni to'layman debdi hazrati ayso heliq ustozdin sizcha bu uch odam ichida qaysisi qaroqchilarga yo'liqqan yilqi kishiga qo'shindorchilikni yetkizgan deb so'radi uningga mehribonlik qilgan yilqi kishi deb javob berdi u undaq bo'lsa sizmi berib boshqalarga shundoq qiling dedi hazrati ayso uningga hazrati ayso shogirdlari bilan birga safrini davomlashtirib bir yezg'i keldi u yerda marta ismli bir ayol uni uyiga taklif qildi martaning maryam ismli bir singlisi bor edi u hazrati aysoning oyig'i tarafga o'ltirib ta'limini anglab anglayotatdi öýdeki işlanyň ko'pligidan paypitak bo'lib yurgan Marta Hazreti Aýşanyň oldiga kelib "Hey Rabbim, singlim Meryem shuncha köp ishlarni maňly taşlyp etdi. Uny maňa ýardamlaşdyrgaýsyz" dedi. biroq Hazreti Aýsa onunga mundaq jogap berdi: "Hey Marta, sen ziyod işlagy baş gatyryp awara bo'lib ýürýatsan. biroq birla muhim iş bor maryam shu yaxshi ishni tanlib oldi buni hech kim uningdan tortib ololmaydi